บุ๊กทู ยี่สิบแปด อุตสตารวาอุตสตารวาในโรงแรม การร้องเรียนซาสตุมโรชิ ซาชิวารีซาสตุมโรชิ ซาชิวารีฝักบัวใช้งานไม่ได้ შხაპი არ მუშაობს. შხაპი არ მუშაობს. მეი მინამ უნ. თბილი წყალი არ მოდის. თბილი წყალი არ მოდის. კუნმა სომ მან დაი მაი კრაბ. შეგიძლიათ შეაკეთებინოთ? შეგიძლიათ შეაკეთებინოთ? ნეი ჰონგ მე მი თორასაპ ოთახში ტელეფონი არ არის ოთახში ტელეფონი არ არის ნეი ჰონგ მე მი თორათატ ოთახში ტელევიზორი არ არის ოთახში ტელევიზორი არ არის ჰონგ მე მი რბიანგ ოთახს აივანი არ აქვს. ოთახს აივანი არა აქვს. ჰონგნი სიენ დანგ გენ პაი. ოთახი ძალიან ხმაურიანია. ოთახი ძალიან ხმაურიანია. ჰონგნი ლეკ გენ პაი. ოთახი ძალიან პატარაა. ოთახი าเลียนปัตอาร ა ห้องนี้มืดเกินไปโอทาฮิซาเลียนเบเนเลียโอทาฮิซาเลียนเบเนเลียเครื่องทำความร้อนไม่ทำงานกัตโบบาอาร์มูชาอุปส์กัตโบบาอาร์มูชาอุปส์ เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน კ ო ნ დ i ც ი ო ნ ე რ ი არ მუშაობს კონდიციონერი არ მ უ შ ა o ბ s โทรทัศน์ไม่ทำงาน t e l e v i s o r i g a p u c e b u l i a t e l e v i s o r i g a p u c e b u l i a ผมไม่ชอบเลย Es ar m ო m s o n s Es ar m u m t o n s มันแพงเกินไป Es c h e m t w i s z a l i a n z v i r i a Es c h e m t w i s z a l i a n z v i r i a คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับกาคุตรามอุโปรยาพีกาคุตรามอุโปรยาพี ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับอาริสอักซัดเมอัคลสอัคลกาซรดูลิซัสตุมโรอาริสอักซัดเมอัคลกาซรดูลิซัสตุมโรมีเบรดแอนด์เบรคฟาสใกล้ที่นี่ไหมครับอาริสอักซัดเมอัคลสพันซิโอนาติอาริสอักซัดเมอัคลสพันซิโอนาติ มีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับอาริสอักซัดเมรีสตอรานีอาริสอักซัดเมอัคลอสรีสตอรานี